emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zenbat irauten duen. Giberetik doarak, segitu behaztik, segitu behaztik. Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide hartatik jasine, errekaga ibitik ez. bagure kultur atalarekin segituko dugu orain eta gaur emezortzigarren mendera eraman eta Bizenta Mogel idazlearen bizitzara urbildu arazten gaituen argiaren alaba elaberria izanen dugu izpide. Jolanda Arrieta idazlea gaztei begira atondu duen eta historia eta fikzioan hasten duen elaberriaz mintzatuko baita 12 amabian markinako liburutegian. Bai, egia esan, ariketa interesgarria burutu izan du, erakasle ere baden Jolanda Arrietak. Garaian aurrerakoia izan zen Bizenta Mogel idazlea deskubria tuarazten gaituelarik. Ez dugu esan, baina liburu hau idazteko Markinako Herrikoetxearen eta Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntza izan badu, Euskal Kultur Erakundea, Euskal Idazlen Elkartea eta Euskal Itxasbazterreko aldeko ekimen zentro iraunkorraren laguntza ere izan du. Abadia eremuko nekatuenea artisten etxean izan baitzen hilabete batez liburonen burutzeko. Baidazle egonaldi demorartan, berekin izan ginen, Jolanda Arrietara mintzatu ginen, eta berauk, Bizenta Mogalen inguruko datu oso interesgarriak luzatu zizkigun besteak beste. Ba, Bizenta mila zazpireun dela eta abian askotxin e, eh, ba, mediku baten eh, alaba, askotxin zen e, mediku baten eta markinako e, eh, baserriko alaba baten e, alaba zen e, eh, gaztena lau, laune barre batean gaztena eta e, ba, aita hil eta urte betekin ba, familia osoa amarekin markinara doaz osaba Juan Antonio Mogel ezagunaren etxera eta horrek asko esan nahi du ze osabak lagunduko dio neurri batean bere formakuntzan ez da hasieran erresolak euki ba osabak bere neba Juan Joseri gehiago erakusten ziolako, latina erakusten ari zan sortzi urterekin, Eta honek esan zuen, jo, panik ere nahi dut, Eta esan, da esan, da esan egin behar izan zuen, osabak errezoloak zituelako, andrasko baten e, ba, formakuntza norainokoa eta zer nolako izan behar zuen, e, bueno, ba, martxan jartzeko orduan, da. Azken batean, bera ere, bere sasoiko kumea zan, eta gai hartan ba, moralki e, oso lotuak zeuden denak, eta andraskoen papera, ba, laguntzailea, e, laguntzailearen azan, edo mm, etxeko lanetan, edo, edo zerbitzura zegoen e, ba, rola zan, ez da? Eta eska honek, ba, e, eskatzen du gehiago jakin nahi duela. Eta azkenean, ba, nik uste dut eskatu eta eskatu, ba, azkenean osabak amore eman ezula, eta azkenean nik uste dut bere laguntzailere bihurtu zela, neurri handi batean. Orduan, ulertu edo, bueno, imaginatu behar dugu, ulertu ez, imaginatu behar dugu, ez da beste modurik, imaginatzea baino, ba, neskak oskor hori, e, duela berreun da mazortzi medezi urte, marginako mm, kaleetan, alde batetik bere e, sasoiko ume batzuk oso etxe honekoen alabak, ba, oso bizimodu burgeza daukate, da, herrian ez dakit gainera egon ere ingo ziren, ez asko, bera bezalakorik gizonezkoa bai, mutila bai, baina neskatorik ez, eta hirietan eta zaudenak, bazien, e, eh, ba, ba, ikusten diren bezala, xe? ikasten, eta hizkuntzan bat igual, baina, bueno, ba, e, etxe bat eramateko, edo familia bat e, osatzeko, bideratutako e, neskatuak ziren. Eta hau, etxe horretan dago, alde batetik, e, ba, ikasten, sortzi urterekin imaginatzen dute, ba, datuak delako ba, latina ikasten, eta gero xeago ba, frantziko abade batzuk hartuko ditu osabak etxean e, iesi doazelako e, revoluzioaren, e, iroltza frantzesaren e, gandik iesi doazelako, haiekin frantzesare ikasten du, eta hortik aparte ba, euskara bat, batua ez zegoelako, baina gipuzkera eta bizkaira ere ikasi egiten ditu, eta horari da ikasten da lanean, ez da? Bere ingurua, ba, esan duen bezala, xe, etxe honeko alabarik ez dagoela, mm, anmarkinen oso gutxi zeudelako, beste oso batzuk egiten, eta baserritarrak, ba, ez zielako eskolara juten, ez eskolarik, batez ere neskentzat, ez da? Orduan, alde batetik ikusten dut, e, jakin minez betetako ume bat, eta gero, ba, hain herri txiki batean, hankaleetan, ikasten, ez? Eta, bere osabarekin, papel artean, Orduan oso desberdina ikusten dut, imaginatzen dut. Eta hortik abiatuta, ba, pixkat agertu nahi nuen, ba, e, ondala, berreun urte ere, egon ziela neskatuak eta egon ziela neskagazteak, ba, euren e, rolari, rolarekin zikusia ez daukaten gauzak egiten, eta bere bizimodu estu hortan, zazken batean moralki oso estuak e, ziren eta eziketa oso estua izan zuten, e, baina bai beraien nahi zutena egiten, ezta? Bere kasuan ikasten eta letren munduan e, ba, lan egiten, ezta? Amazortzi urterekin kalkulatu dut, idatzi zuela ipuñonak liburua, ez da sorkuntza lana berez. Ordurako, ba, Europan e, e, bueno, ilustratuen eraginez e, e, fabulak edo Mm, erabiltzen zielako ezik eta morala, moralean esteko gero ikastera zijoazen zen eh, gazteak eta Juan Antonio Mogelek ba hoiek itzuli egin zituen euskerara berak dena itzultzen zuelako euskerara euskerara kartzen zuelako ba beretzat ona zen guztia eta Bizenta Mogelek ba hoiek hartu eta ja itzulita bizkaiera itzulita onarren berak egin zituen egokitu egin zituen buruan ba beste irakurle mota bat zeukalako, eta horretan ba, berria da bere ekarpena ba, lehengoz e, eh, hartzen duelako hartzailea kontuan, eta hartzailea ez da e, eh, oiko garai hartako hartzailea alegia gizona, eskolatua edo eliz gizona. Baizik eta baserritar umeak. Ezta? Eta hoien hoientzako egokitu ingo ditu ba, hor dagoen material, osabak bizkaiera itzulitako material hori, berak egokitu egingo du ba, umeak, mm, ba, kasuntan bazertar umeak ulertzeko moduan, ba, txorien izenak eta natura, natura e, sartuz, e, ba, izjokoak eginez, hau da, izkuntza eh, errastuz, esaldiak motxauak eginez, e, hori, mm, izjokoak eta sartuz, ba, ume, umeak irakurtzeko moduan, ezta? Da horregatik hartu izan da ba, aurre eta gazte literaturaren aintzindari moduan. Ordun, ba ikusten dut bere eziketa moral zorrotzaren barruan, ba bere erara aurrerakoia, pertsona ira aurrerakoi bat, eta e, ikasteko gogoa agertzen duena, eta eta euskara zabaldu Mm, nahi duena, eta euskararen esparruak zabaldu egin nahi dituena. Nioiz kritikatu izan zaio, ba, e, ahosko tasuna ez zuela behar bezala era, erabili baizik, eta ipui onak izenarekin, aterazuen liburuzka horrekin, horren bitartez edo, ba, berez e, herrian e, ahos erabiltzen ziren ipuinak, e, bereisteko gandik bere egin zituela, ez da, oiek. Horregatik kritikatu izan da, baina ni nik pixkat e, kritikak e, e, errespetatu arren, nik agertu nahi dudana da, berak e, egiten duena dala ba, Europan borbor dagoen material bat, umentzako material bat edo, bueno, fabulak, berak egiten dituela, Euskaratu, ez da? nola bai, hauzko izkuntza horri, ba, zazoian, bere garaian, e, beste hizkuntza kulto batzuen e, kategoria ematen dira eh, diola ez da. Aldortatik alde hortatik iruditzen zait esparru desberdinak ireki zituela hori egin zuenean eta baita ere gero ba heldua hoazenean eskonduta gero e, eh, 35 urteekin abandora juntzan bizitzera bere hango azalako bere eta abandor duen Bilboko hausua etzan, baizik eta herria zan, elizatea zan. Eta aratoanean ere, han ere, eskonduta egon arren, berak lanean jarraitzen du, orduan, eskondu ondoren, ba, etxe honeko ekere, etzuten, eh, etxe honeko emakumeek etzuten lanean jarraitzen, baina, ba, berak lanean jarraitzen du, e, eh, bertxo paperak ateratzen ditu, eta e, eh, diputazioelako itzulpenak ere egiten ditu, hau da, hor, euskara tekniko bat ere bat zegoen, orain eskola ikasten da, baina orduan berak hori ez zuen, inun ikasi, berak ikasi zuen, ba, ekin ez, edo bere kabuz, ez? Eta ez hori bakarrik, bi, bi horiek izazik, e, gero, sendabelarrekin ere ba oso ezaguna izan omen zen, ez da? Orduan alde batetik bilbera joterakoan lanean jarraitzen du eskonduta egon arren, eta Euskararen e, ba, jatorrizko, markinako e, abia hori oinarritzat hartuta, ba, iriratu ere egiten du euskara bere neurrian, neurri txikien Kontuan hartu behar dela da eta hori gazte hori pixkata agertu nahi dieta e, eh, idatzi honen bitatez ez da sasoia euki dugula kontuan, eta orain ba, oso normala dela euskaraz e, batua, euskara batuaz egitea, eta euskararen esparru askotan eusk, ba, aritzea, bai e, eh, universitatean, bai e, ikasketa zientifikoetan, bai humanistikoetan, bai sorkuntzan, bai e, artistikoetan, ezta? Baina gara hartan, ba, berez, euskara e, ahoskoa zela, eta edota, bere osabak egiten duen zalaxe, ba, Elizarekin notuta eh? ba, zer moiak eta eta itzultzen dituztelako. Eta berak, ba, nola bait, euskarari bere garaian, ba, bere zazoian, oikoak ez diren erabilpenak emateko lehenengo urratzak egingo ditu, ez bakarrik, eh? beste batzuekin batera, ba, Bilboko beste euskaldun, euskaltzale, euskaltzale batzuekin batera, ulibarri tarteko, eta bere zenarra ere e, maila apalago batean, baina bere ondoan denpora guztian. Orduan, ba, bere garaian aurreratu zen, neurri batean aurreratu zen emakume bat da, naiz da, gero, ba, ba bueno, nik faltan botatzen dudan, ba, dibidez, berak zer e, sentitzen zuen ez da. E, eh, ba, euskarara, euskara e, fedea eta bakea eta gauzak ondo egitea hori agertzen da bere lanetan, gero bilboko pertso paperetan hori agertzen da. Baina, ba, bueno, ba, bera baino bost sei urte zarragoa zen Jane Austin, Jane Austinek adibidez, ba, idazten ditu gehiago gauza intimoa, intimoetatik, eto, ez da, nahiz da fikzioak egin. Eta, ba, honek, ez ez, hau solotuta dago, ba, mm, gauzak ondo egite horrekin, eta euskara salbatze horrekin, eta euskararen alde egite horrekin. Eta falta motatzen dut, ba, hori bere izaera, pertsona izaera, izaera, ez da. Baina, bueno, hortara horretara hurbilduko gara hurbil nahi nuke, ba lan honen bitartez. Naiz da fikzio baten bidez izan. antropologia eta antzerkia eh, ikasi duzun momentutik pertsonaiak sortu eta testu inguru hartara bidaiaraziko diguzu. Bai, eta gero magisteritza ere, bai, hori ere, irugarren e, eh, e, eh, zutabea da, eta bai, iru horien lotu nahi dut. Bai, e, iruditzen zaidalako gaur egun, e, ama bost, ama zi, urteko kasten bati, nola e, aurkeztu, ez da? Duela berreun urte pasa bizizan zen e, pertsonaia bat. Ba, oso zaila egiten zait, alde batetik, garai hortan edo sasoi hortako gazteek gaur egun iaia ba, gehienek derrigortuta irakurtzen dutelako. Bestalde, ba ez dute orokortasunean erori nahi, baina normalean os bereintzat e, denboraren e, mm, ba, interpretazio oso desberdina da, bereintzat antigualekoa da duela hogei urtekoa. Beraz, ondela, berreun urtekoa, Alegia, zegoela argindarrik e, e, komunik ere zegoela eh, mm, kaleak ilun zeudela e, sua zela ba, berotzeko argia iteko erabiltzen zena e, oinez ibiltzen ziela edo astoan edo saldian edo gurdian eta ikastea ere etzela oso goikoa beste mila daturekin batera, hori guzti hori urreratzea, ba, ni iruditzen zait, egin beharreko zerbait, niri neuri iruditzen zait, osasungarria delako, batez ere, jakitea, ba, nun baitetik gato zela, ez da? Danok, beraie bezala, gu ere bai. Eta norbaiten edo zerbaiten semeala bagarela eta beste aurre, aurreko guztia egon delako gaudela gu hemen, ba, momentu hontan e, bai idazten edo bai irakurtzen da bai gauzak asmatzen da sortzen euskaraz, ezta? Besteak beste. Ordun fikzioa iruditzen zaiz momentu hontan dala nola bai beraien gana hurbiltzeko modu bakarra. Pelikula bat egite izango litzake honen, baina pelikula egiteko ez dago dirurik. Orduan ba e, nola egin zerbait e, eh, idatzia, baina erakargarria izan daitekeena. Ez zait erresa iruditzen, ba, beraiek azkar irakurtzeko moduko zerbait nahi utelako, baina era berean ba, nik sartu behar dituen gauzak ba, ba, ba, ba, ba beste errimo eta beste mm, kolore bat dutelako. Horregatik, ba, bueno, pixkat eh, agertu nahi izan dut e, gintza bera ere, nobelan zehar, ez agertu nahi dut, prozesu hori ere agertu nahi dut. Ez dute e, historia, edo nobela historiko bat egin nahi. Ja, dan gertatu zen bezala, xe, fizioa. Ez, fizio hortan, ba, azpi fizioa ere badago, alegia. Gaur egungo pertsonaia batzuk jarri ditut, izeba bat eta iloa bat, eta hoiek izango dira pixkat gaur egungo kontrapuntua emango dutenak eta hoiek jarriko ditut ba novela hori egiten, ezta? Ordun e, eginala egiten doan e, fikzioa izango da eta ordun ba, doble fikzio bat, ezta? Ba, ordukoa eta baita ere gaur egun egiten ari direnen fikzioa. Pixkat ah, batetik agertzeko e, Ez dela mm, sinestu behar e, iragana edo tradizioa gauza estatiko moduan, baizik eta norbaitek, norbaitek momentu batean, mm, testu inguru batean, e, ber eraikitzen duen eh, zerbait dela, ez da? E, eh, horrek ez duzen edo zer asmatu behar dugunik, ez datuak ordo eta datuak jaso egin behar dira, ikerlea ere izan behar da, eta kuskuseroa izan behar da, ba, jasotzeko, baina gero, ba, hori interpretatu egiten dugu. Eta interpretatzen dugun neurrian, ba, e, hartu behar dugu e, bai iragana eta bai tradizioa alegia. Egunez egun, guk geuk, ba, ber irakurtzeko eta ber aztertzeko eta ber ikusteko gauza bat bezala, ezta? Da orduan, e, oreka hauskor hortan agertu nahi dute ba, fikzio hau. Ez gauza itxi bat bezala izan zitekeen, ba, novela historiko bat bezala egitea, baina e, nuen neure burua horretan ikusten, eta orduan ba, genagiago izan dute hori, ba, eskuntza, magisteritza ikasketak eta antzerkia, ikasketak eta antropologia ikasketak eta horiek guztiak hirurak hartu eta horiekin egitea, ba, eraikuntzaren aldeko e, zerbait, da, Alegia dena eraikitzen dugula, bai lehen da bai orain. Orduan, dena entzun behar dugula, baina norberaren galbaetik pasatu behar dugula. Eta norberaren galbaetik pasatzea dela, ba, norbera ere ikerle eta aktibo egotea, e, gauza bat, e, batez ere iraganetik datorren gauza bat e, dastatzeko orduan euneko egunean sinestu gabe eta hori e, irmo, geldi, eta gauza ukitu ezinezko bat bezala, altxor bezala utzi gabe. Ze altxorrak ez dira ikutzen eta gero ba, borgatzen dira hautzak hilda. Da zerbait bizia egin nahi dut, Baiolanda Arrietaren adirazpen hauekin geratzen gara eta gogoan hartu. Amala urtetik gorako gazte zein helduentzako liburua argiaren alaba autoeko duen elaberria eskuragarri duzuela. Eta hau esan da, ba, gure aldetik besterik. Zontan buratzen dugu gure gaurko emankizuna eta bihar berriz ere hemen izanen gara ohiko orduan eta ohiko lekuan. Ba besterik ez, nahi duzun zule. izanongi aio. If your ships are coming my way, darling, turn them round. Ease back your tack, your seaway, put your anchor down. And if anyone's been asking, Looking, I'm looking for traction on my own. I'll take all your belongings and in the yard. Bury all your letters, rip up the postcards.